บุ๊กทูสามสิบเอ็ดทริซัตเยเดนที่ร้านอาหารสามรีสตารราซีทรีดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะด a l ด a ล a by som si p r e ด j e ดโล ดิฉันอยากได้สลัดค่ะ dal dala by som si šalát ดิฉันอยากได้ซุปค่ะ dal dala b ส som si polievku ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ dal dala by som si dessert ดิฉันอยากได้ไอศครีมใส่วิปครีมค่ะ Dal dala by som si zmrzlinu so šľahačkou. ดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Dal dala by som si ovocie alebo syr. เราต้องการทานอาหารเช้า Radi by sme sa naraňajkovali. เราต้องการทานอาหารกลางวัน Radi by sme sa naobedovali. เราต้องการทานอาหารเย็น Radi by sme sa navečerali. อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ Čo chcete raňajkovať? ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Žemle s marmeládou a medom? ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Toast so s a l a m o a s i r o m ไข่ลวกไหมคะ Uvarené vajíčko ไข่ดาวไหมคะ Volské oko ออมเล็ตไหมคะ Omeletu ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะเอสเจเดนโยเกิร์ตโปรซิมขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะเอสเจโอลอะคอรเนียโปรซิมขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะเอสเจโพฮาร์วอดิโปรซิม